Jag kallas Ante Potte, det ligger för min röst. Det är som om jag skulle in i min ammas bröst visst är det ljuvligt hemma när jag i vaggan låg. En gällde kraftig stämma jag ägde redan då. Jag sitter upp sedan, behöll jag dock mitt namn Och lilla Petter redan, montärerna flöt i famn Ja, alla gamla paster, de kelade med mig Och alla guvernanter, de spelade på mig Ja, fjärran från och när, är alltid din intervju var lön Fötte, du kära Fötte, du är kvar Min Gunto är Fötte, mitt hela hjärta fann Fötte, som du är ingen annan Fötte, du rara Fötte, jag älskar dig, du för mig, säg inte nej saknar jag en flicka som jag höll riktigt av. Som kärlek på mig blicka och mig sitt hjärta gav. Det blir ej lätt att finna en flicka fin och nätt Ha inte någon saldinna och ingen guttra med. Nej, hon ska kunna dansa och sköta väl öl kök förlaren andra och stega vitt med ög och djupast vad hon kunna en dans det hörde till och rädda sätt var kunna och håka Lammedill och kommer pappan så förnöjd och gnålar då Fötte, du är min ögonsten Fötte, din kind är mjuk och len Fötte, du kära Fötte guldsvar, mitt guldsvar Potte, mitt hela hjärta sann Potte, som du är ingen ann Potte, du rara Potte Jag älskar dig, beundrar mig, säg inte det